Chunka hanchisniyoj KAH capítulo. Jesús parikchainin puncha Sukta pasarupting mi Jesús pusarja Pedrota, Jacobota hinaspa Jacobopa waujen Juanta. Paikunallawanmi rirja ORJOMAN Paikuna mi Jesús kururja. tikrakururja. Uyanmi INTIHINA hina kancharirja. Pachanñataqmi achki hina y yarurqa. Hinaptinmi disipulunkuna estaban Eliasta, Jesuswan parlachkaqta. Chaymi pedruñata Jesús tenerja. Señor, pachchaka y kachkaniko. rurarusah kuya kimsa ramadata. Hukta hampach, hukta Moisespaq, huktañatag Eliaspach. nispa. Pedro rimachkaptinmi kancharichkaq puyo paikunata puyo manta ni nimurqa kainata. Paimi kuyasqa ichuri. Payraykum kusisqa kachkani. Paita uyarichi. Nispa. Disipulunkunañataqmi chayta uyariruspanku, kunjurakuykurqaku llumpay mancharisqallaña. Hinaptinmi paykunata llachpaykuspan Jesus nirqa. Hatarichik ama amamanchakuychikchu, nispa. jawarispan qawarispankuñataqmi, manaña pitapas rikurqakuchu aswanja Jesusllatañam. Urqumanta uraykamuchkaptinkuñam, Jesus paikunata kamachirqa. Chay amaragmi pimampas amaraqmi pimanpas Dios manta hamuq runa kawsarimunaykama, nispa. hinapting me disipulong kunanyata Jesus tataporja. Dios palenin yachachich kunaja, imanas hatag ninko, Cristo manta mi Eliasmi jamun chayme Jesus nyatagnerja. Ari, chihaptam Elias puntamunan tuku tuku imata ichaga Elias Eliasja ñam hamurunña. Judio kunañatagmi mana rexerja kucho. Asuang aswanmi paita tukuy munasqankuta Chainam Dios manta hamuq runapas, paykunapa makinpi ñakarisaq, nispa. Chaymi disipulunkuna cuentata hukururqaku, Jesusqa bautiza Juanmanta rimasqanta. Wañuy mañayuq warmata, Jesus sanuyachisqanmanta. kunapa runakunapa kasqanman chayruptinkum, Jesús man asuykurja hukruna. Paime hunjurakuykuspanerja. Señor llay, kuyapayariykuy churillayta. Wanyuymaña hapiptinmi llumpallumpayta yakumang Ninamanwan yakumanmi wischuykarin. Disipuluykunaman apamuptimi mana sanuyachiyta terjakucho. Chaymi Jesús ñataq nerja. Mana allin rurajkunapa kastan, Yawmanakriq runakuna. Haykapikamataq hamkunawan kasaq, haykapikamataq aguantasqaykichik, apamuychik chay warmata. Nispa. Chaynata niruspam, haqcharurqa demoniota. Hinaptinmi chay punilla warmamanta lluqsiruptin sanuyarurqa. Chaymantam disipulunkuna, Jesusman asuykuspas apallankupi tapurqa. Imanasqataq ñuqaykuqa, demoniota manajar jarjoy taterjanikuchu, nispa. Chayme Jesus ñatag nerja. Pise iñeiniyoh kasjaykichikraykum. Chihaptapunim nikichik. Huk mustasapa muhun hinallapas iñeinikichik kaptinga, newajchikmi kay orjuta. Suchuy kaymanta waklauman, nispa. Hinaptinga pasangmanmi. Manam imapas sasaja kanmanchu iñiptikichikja chak Kainarikchak demoniotaqa ayunuwan mañakuspallam qarquwaqchik. manta, Jesus uktawan willakusqanmanta. Galileapi kachkaptinkum Jesus nerja. Dios manta Diosmanta hamuq runataqa runakunamanmi qullqwanqaku wañuchiwanankupaq. Ichaqa kimsa punchawmantam kawsarimusaq. Nispa. que kuna sinchita pag impuesto manta. Capernaum llaqtaman charuptinkum, Pedroman templo pag impuesto Manacho mi tapurjako. Manachum yachachiqnikichikqa pagan impuesto ta nispa. Chaymi tagnerja. nerja. pagan paganmi, nispa. Pedro wasiman mi puntata para la payaspa Jesús corja. Imaninkitaj Simón, kay pachapi reykunaja, pikunamantataj cobran impuestota, echa ichasapaj runakunamantachu, nispa. Hinaptinmi Pedro ñataj nerja, sapaj runakunamantam, nispa. Jesús ñatajmi nerja. Chaynaqa churinkunaqa manan pagananchu. Chaywanpas ama pitapas piñachinanchikpaqmi quchata riruspa ansueluta wikchumunki. Punta challwa hapisqaykipa siminpim tarinki qullqita. Chaytam iskayninchikpaq pagaykamunki. Nispa.